крихти, які він їм потрошку натирав між пальцями. Степан Петрович одійшов від вікна, прибрав свою постіль, ліг на канапу і довго лежав на ній, дивлячись у стелю і думаючи все про те саме своє заплутане, гнітюче, невилажне, яке ставало все заплутанішим і гнітючішим. Та ось іще цей Антонюк. Степан вставав, ходив по кімнаті, дивився у вікно. На вулиці так само не було нічого цікавого. Діти вже повзали біля ніг робітника в сіренькій кепці, і він їх годував так само, як курчат, крихтами хліба, тільки більшими. І діти жадібно хапали крихти рожево-брудними пальчиками. Чверть по дванадцятій прибіг Антонюк, і зараз же за ним у кімнату увійшла жінка із горщиком в руках. Обідать швидко, загув хазяїн і похапцем виклав на стіл дві глибокі тарілки і ложки. Борщику нашого товаришу славний борщ варить нашому китів Не сідай, сідай, друже. Не маю багато часу на їжу. Обідаю я, звичайно, при копальні, а сьогодні прибіг, щоб з тобою ще побачитись. А не запізнився вранці? Ге, якби запізнився, то хіба б сидів оце так спокійно з тобою? На хвилину і двадцять секунд раніше прибіг. Ха, запізнився. Ну, як борщ, знаменитий? Ти що по чарці збираєшся? Ні, ні, голубе, не питиму. Під час роботи не п'ю, сам пий, коли хочеш, а я ні, ні. Степан Петрович сховав пляшку і, скоса поглядаючи на запорошене вугіллям худорляве лице, поспішав за ним сьорбати борщ. На тому лиці ніякісінького сліду вчорашніх емоцій не було помітно наче вчора після вечері не отой корумпський сеанс був, а тихенька звична миротворна молитва обивателя перед іконою. Щоб не затримувати люб'язного хазяїна, Степан Петрович зараз же по їжі хапливо зібрав свій клунок, вибіг разом із Антонюком з кімнати і зараз же на вулиці попрощався з ним. Я, мабуть, поїду вечірнім потягом, а до вечора. Маю тут ще деякі свої справи полагодити, пояснив він. Е, спасибі за гостинність, е, за милу розмову, за все. Поспішай, поспішай. Я сам піду далі. Антонюк мовчки потиснув йому руку, пробубонів щось і побіг уперед. Степан Петрович, узявши клунок під пахву, повільно пішов у тому самому напрямі. Коли він одійшов кроків на десять від пишно обдертого будинку, робітник у сіренькій кепці витрусив на голову дітей шматочки хліба, підхопив під пахву свій клунок і, не хапаючись, пішов за Іваненком. А Іваненко в задумі ваганні завернув у якийсь провулок і пішов ним на широкий обрій, який голубів у кінці дороги. Робітник у сіренькій кепці помаленьку посунув за ним. Коли хати скінчились і за ними розляглось поле сивого жита, Степан Петрович повернув на першу межу і попрямував нею між назеньким зелено-срібним тинком хлібів. Над головою йому десь високо вгорі відразу зачулось срібне дзеленчання жайворонка, залітали жовті і білі метелики, запурхались під ніг якісь сірі пташки запахло давнім-давнім дитинством. Ворухнулись у душі ніжні, трошки шорсткі від роботи руки матері. Вистрибнула улюблена пісня сестри на городі верба рясна. В душі щинився заколот. Ей, сексотам, кореспондентам і анкетерам правди у жита ходити небезпечно. Степан почув чи то втому, чи зворушення, чи сум, і ліг на межі, підклавши клунок під голову. Жайворонок, зрадівши слухачеві, ще дрібніше та ніжніше задзеленчав угорі. Сонце задоволено і гаряче припало поцілунком до лиця необачного анкетера і засміялось золотим промінням у прижмурених очах. Потім очі потроху заплющились зовсім. У них заплавала жовта імла, задзвоніли мухи над вухом, і Степан Петрович